Ai, ai, ai, badatoz, etorri dira, orain txaparkatu dut hemen miramonen, zapatrustako karabanakoa, kauskalo nondi datozen hauen. Eguardion, eguardion, Juan Junda, Opa. kaixo, ze moduz? Eguardion, ni ondo, eh? ni ondo eta zu. Ondo, oso ondo, nondi ba. zatozte? Eh? ba, menditxik. Menditik? Bai, ibiliga mendixen, eta gaur etorriga pillo bat, baina estepana sekaz marea utena. <laughs> Hola, kutexu, mabiria, nire sartu hon, eh? <laughs> Ez, un marea huiza. Eta bestio gaiz superrondo. Ontsu torriga menditik, segonga, honekin, eh, pastorikin. Ah, hartzaiekin egon altzate. Bai, pastorikin. Ah, aldu den, ez? Eh? Nun ibilizate aldu den? Bai, altuben modoko herri bat, baina iparraldin. Bai, bai, bai, bai, bai. Altuden, bai, bai. eta, eta, eta gustora, eta ze, gaztapillo bajan eta daneta ikin baina Estefano Azekar, Estepan Azekar muskortin da, eta marea da, eta, eta Eusebio betorri da, baina Eusebio torri da, oinez handik, bizer gero ez gernika juteko, fenomenu da. Mm, bueno, bai, hartzaile gainera, Ameriketako hartzaile bilera dute, eta lehenago izan hitz egin dut, beraz. Ja, bilera, eta xe, patro, hostia. Aizu. Eso, esto, esto, Arantxa, perdona, eh, mm, parkatze, parkatze. eh? bai, eh, estoy hasta las narices de las pelotas. ¿Ha visto que fundamento es? Eh? Hemos hecho reunión de pastorcitos anti-petit comité, tatorritxuk danak. Desde Afganistán, desde Bereberes, desde Belfast... Me cago en la leche. Estos tantos de... Estos no son pastores vascos. Eulertzok, eh, estos son pastores alemanes. Eta hola, nesiok. Esto es fundamento, eh. No, no están aplicando la... El, ardixai, emisitxek, eh, chago reggae emisitxek, txak, txak, txik, emisitxek... dirigir un poquito. Eh, es eh. Ez pasau, dirigir un poquito zein pixkat, eh? Ze hemen eh. geugaz lehenengo berbetan. Nah, no, me digas, No me digas esas cosas. Yo te voy a decir, pastor vasco, solo hay uno. Eta guk egin deu a comité en aldude, pues para decir, ¿dónde hay? ¿Hay fundamento o no hay fundamento en esto del pastoreo vasco? Me cae en la leche, porque luego sale Archena y empieza, recargar la que este y diruri que ¿Cómo que recargar la que y ¿Pastoreo ya da o qué? ¿Eh? posmodernos, me caen en la leche. Y luego entra otro tipo de arceñas también. Y luego otro tipo de pastores también, pastores de la iglesia y pastores de sintiología ¿Eh? estos, eh, estos y todos estos. hola, Solo hay autopistas y he dicho, yo en la caravana hoy no me monto, me cae en la leche. Voy a venir andando y voy a traer todo aquí. todo de gente de la de tinchaurra, bai, eh, eh. eh. ah. que se agarra. Xixa. Xixa, xixa, xixa, xixa, espera, chico, espera, chico, esto es xixa, esto es xixa, seichu, xixa. Xixa horia, que sal dira, ah, bai, ah, bueno, xuxa, bai, xuxa, xuxa, eta menza que urretxa pebai, aquí, pues, oler, urretxa elegantia, eh, Eta bene, eh, lanperri, bai, ja, ez da, mm, eh, intxarzaldi txiko. Zaila zagarra hauek. Iaste, ale, eskratxer aldiz joki letra hau eslantxo. Eh. Hau zer da, belarra zer dira hauek? Honek, ez, ez da, belarra de fumar, no, eh? Ah, ez da, ez, eh, como mentapoleo, hau, hierba lucha. Ah, ah ez da, karaman amare utxo. Eh, kao, ez da, venga, beberri, eh, azerre estos disjokismos, eta ordune, pues, no hay fundamento. Me caen la leche. A, ah, a ah, xagarra, bai, paserraki un poquito de... Osundo eh? saitzen donek, eh? Xagarra, perfectu, eh? Esto, Mendizien, desde aldude hasta Gernika, todo, todo bai. está Perfecto, pero hay que saber por dónde pasar. Ularchok, esto solo sabe Eusebio y un par de más o menos eh, unos cuantos pastorcitos que han estado un poquito eh, con los americanos y así, con la CIA y así, pues que han intercambiado un poco de <laughs> opinión y dialéctica, pero esos no saben. España en y y yo decía, pues, pues dile al perro que, pues, que suba y luego que baje, que vaya a izquierda, que no, izquierda eh, y luego todo, 4, 4, 4, 4. Cerra 4, 4, 4 cortó, cuatro cuatro, cuatro, pues nada, lau, lau, lau, lau, todo ahí, pues que ya es llegar, pero no saben, no saben emitir el sonido prototípico vasco del, no pastor vasco. No la ek? Bye. Pues eso depende, eh? ¿Ah? Y segura izan bizitek. ¡Andy bueltan, allá va ¡Andy bueltan, allá! ¿Qué estás diciéndole? ¿Eh? Mira, esto es una parras. Nola dakizu? Esto, naparras, porque este es el pastor vasco de, de esto, de... Me cago en la leche, no me va a salir. Urbasa. Urbasakoa. Eh, ame, ame, mira, este, este es toki, toki, este, este toki, este ha salido, este eh, a sabe manejarre ovejismos. Aune, ardisek, bakisak, bakisek. Buena, zelestisa, eman biztasu polegua erose. Eh, tranquila, eh? que eh, se ez goti dauke. Ze hemen danen nahi dugu berbaen, baina Eusebio bakarri dabil berbetan. que me Eusebio ahí la berbetan? Me cago en, no me vais a joder. Si hago yo aquí heroísmo sin la leche, si en vez de venir por la autopista que habéis venido vosotros a 60 como hay que venir, yo he venido a 120, me queda la leche, gorrión. ¡Astras! Esto no es eh, ni pastoreo vasco, ni pastoreo. Pero a ver. modernoak, wau, wow, zer da, hau, Zeinela da, hau, eskratxer, zuhaltzera, edo zer? Zer? Ze, hau musika, hau? Ze berezia? Hau, hau, hau, Estepan azekazen egitxe, bai, bai, gaur ezin dugu esplikau ze musika da, ze marea dute da. Ah, egila da, ba, marea dute da. Jerba Luizi kabiz. Hola, kote, xitxo. Hau da, hau da, musika teknua, jausa, trip jausas, eta hartzen mobiriaz. Sampleuak egin da. Eta hau inebana en el 97. Eta dau, olak etuxu, diskotekatan eitziko jantzan. Goizeko irek ardin, horre oten da momentia, hau hartzea zu, eta epeta marriru. Ardiak ere, ardiak ere dantzan jarriko lira, eh? Horrela, wow, zen musika. Hau da luizia. Oi, hori da, klaro hori da la mentaluizia. ja indira, baixa, coger tomarro leches ze pozten daba. Ai, zelako ziztu hartu Zentzun da bizo Hemen ardia. Zu, zuen atzetik etorri direla uste karabanan, eh? Ardiak ikusten ditut miramango aparkalekuen hemen, eh? Bueno, baina hori beti. Osea, beti dau jente bat beste bati jarraitzen da beti izan da bizitza nolan, ez da? Nineun onena filosofiko epineko, baina nik ustot holan dela, nahi zu intxaur bat? Bai, ekarri, ekarri, ekarri, ez zuze, ondo meditik etorri zaretela, guau, bai. zego xua dagoen hau dan. Bueno, neri txoritxo batek eman didan albistea, Juan Junda. Uste dut, uste dut, uste dut, aste honetan, zuri gustatze etzaizun bertsolari bat zoriondu egin behar dugula. Lengo astean esan zen igun, Ai, ai, ai, ai. Ja, baina, nik zorion du neban, ja, bestin laska hon. Gaur benaziko bera, zorion zen, ez da? <laughs> Andoni egaina. Bai, bakit, pixka komplikau, eh? Bai. Bera, beti zenan nintzat, pixkat komplikau, eh, bertzolari modun, baina egize da, oingun nik eta bestin laska hon, eh, alto eta zuzen eta fuerte eta onla zen, ozen esan eban, merezi bala, eh? Ze, hogeita busturte, egonen bida plazaik plaza poto ikenbarik, eh? Eta hori egin du, Antoni gainak Kaste honetan bete du hori, ez, eh, Juan? Bai, bai, bai, eta zelebrau duen eta txapela mongeuntzen, eta nesik parientik eusebio gekarri du txapela. Hemen daukat, hemen daukat. Hame jasa, hame bai, ja, ja, dije jo, ja, iba traer txapela, jo, akarri txapela, eh, bordau, prezioso. Eh, precioso, precioso. Eh, eman lazka hon, on, ostiralean egin zen uten, ez da? Ai, merese, ese, ikono basko agi, ikono mito, prototipiko basko, mekaren letxe, Antonio de España, <laughs> eh, hermano, eh, profundo, ona, ona, ona, ese, ese, porque ese, nik usina juan, e, zie, eh, eh antes de horre eskei eh, sukaldien eh, eh konpegamento la chapela, eh, déjame a mi llevar aquí a, a esto a, Maroma. Bueno, utzi da esaten, eh, bai. eh Andoni egaina jartzen du chapela eskuz bordatutako chapelan, zapatrustakoek eman diote bai. ostiralean, eh, bertso trampetan zuekan egiten duzuelako beraiekin, eh, bai, saioa. Bai, guke eh, bai bizkate managerrak deitzezku ni jutenga eta alretenga kamerinun sartute gotenga. <laughs> Baina niri niri normalin ez tozti lagetan bertzuk botaten. Eta baina bueno, beste egunine eh, nik botan eman bertzu bat. Eta? Gustatu altzitza joan egainari? Eh, Ena eh, kordetan ze pastille hartuten hauen ja. <laughs> Eta orduan kalu pastille hartuten nin ja. Gero nina ze itxoten baina. igultza pelata dena nik irabazin nubane. <laughs> bai. Zer, ja hogeita bost urte hori zelan niti da, bodaz de plata edo. Bodaz de plata, eso, eso es más que plata, me cago en eso es eh, xilardegi, me cago en la leche gorrión. Eh? Eso es, eh, hori eh, inok etxok egiten, hogeita bost urte plaza y eh? aguantando todos los asibertsularis destos, me cago en la leche gorrión. Eh, zazibertsularisen ni izango na, baina ni fundamentuzko da, eta ni egainatik beti hogei metrora. Ze, kontuz, beraz bertzali profesionala eta ni zazibertsularitxea argi gelditzu da, ezta? Bai, nik uste baietz. Gauza bat egingo dugu, deituko aldi andoni gainari. Ea ze iruditu zaion, hogeita bost urte, plazarik plaza. Bai. Mila bederatzerun da, laro hogeita bi, bi mila eta zazpi. Bai, baina telefonu ez da hartzen. Ze, ze ba? Ez dakit nik? Ez aldu hartzen telefonoa. Ong, bateri xabarik ongo da igul, edo, edo, ez dakit Bueno, saiatuko gea. Bai, baina nino iberaz berbaitza, eh? Nik ah, ez zeba, zeba. Ba. Ez, ba, ba besti gehitzi deukixe. Ba, din iponak nena kateti deuke fotografixak edo denela. Gaina, gaina, oza, sea, ba, ja, emon bajako premisu, bai, emon jako ez da. <laughs> Oe, nolakoa zea, Juan Junda. Ez? Kontxo. Eh, hombre, eh, ni zazi bertelari xena. Nik nire eh, gauza deuketaz bai. Bueno, utziazu, utziazu. Nik itzegin godet, bai jauna. Andoni egaina, egunon, eguardion jadanik, ze moduz? Ondo. <gasps> Ogeita bost urte, plazarik plaza. E, ez daki kontatuta altzen dituen, ba altzen ikien egingo zenitula, zorionak, eh? Bai, eskarrik asko. <laughs> bai, banekin, banekin, bai, asteontan edo, bueno, ilun, ilunen aziran edo, bai, banekin. Eta zer, pentsatza altzen nuen, iritsiko dezinela, bertara, hola, hori egitera, ez dakit? Jartzen hori, elmugertzat eh, ez da, joanian zoazela, alakoatean konturatzen zea pasadiela, eta arraia. <laughs> Hemen daukago Juan Junda esaten du zurekin ez du lehitz egingo, ze beraz hasi bertsolari dela zu, bertsolari berezia zerela eta berak ez ditu ulertzen zure, eh? Errima hoiek. Komplika bai. Oixe, hola xe esaten. hola holako ere ditu dela. Bai, beak aulkia, mendia, ez bai, xili esate omen du, eta holako gauza, bai. arruntak esate omen ditu. Mhm. bueno, txapela ere mandizutela, ez? Txapel bordatu polit-polit bat. Laun arteko bat, bai, bai jo, ez dakit joan juntaren eskutik, jo joan etorri daren eskutik, baina bai, txapelo bordatu bat. <laughs> Hogeita bost urte, e, utxik egin gabe, hoi bai dala marka, ez dakit bertsolari askok baduten, andoni gaina? Bai, askok, <laughs> normalean bertsolari da, ba, bueno, afizio bat edo ofizio bat, ba, adinak, e, bueno, e, ez duena, inolare, ba, kalerazten jarraitze, ez da. Mm asko dituzte bai, eta gozturte. Mhm. Eh, nola lortzen da, nekatu gabe eta gustoko gauzari, ez dakit, mm, iraupen hau ematea? Bueno, nekatu gabe... Nekatze zerat ere, batzutan, ez da? Baina, bueno, ba, nekatu ezpagina bezala, nola, ba, bueno, egunero toki diferentetan izaten gea, egunero entzulego desberdina da, egunero gaiak ere, edo bertzokideak ere diferenteak orduan, ba, bueno, e, aldaketa horrek e, eh, nola gatzari eta eusten dio, <laughs> eta neko erraxia da. Gogan alduzu zure lehenengo plaza? Bai, hori nik uste dut, eh, eozen izaten duela ez da lehenengo plaza gogoen. seguraski ba, mm, ba, bueno, urduritasun batik, eta ziurtasun falta eta olako gauzen gati bai. Non izan zan, gogon alduzu? Zarrutzen, bai. Nun, nun? Zarautzen, herrian bertan. Bueno, eta azkena, gaur igandea, ibiliko zea batera edo bestera, edo gaur jai? Gaur jai dugu. <laughs> behin goz? Eh, bueno, behin goz, bai. Atro jardun ditzen da bihar ere jardun behar dut, orduan gaur la, ba, lasai hartu. Bihar nun zaude? Eh? Bihar nun? Bihar naiz eh, igantzin igantzen, bueno. Aste honetan beraz itxi igandea jaiegunarekin hogeita bost urte e, e, bete dituelako eta bihartik aurrera hogeita ean sartuko zera, eh? hogeita seigarren urtez. Bueno. Igantzin. <laughs> Eskarrik asko, ondo segita, aprobetsatu gaurko jaieguna andoni gaina txapelduna. Agur. Eh. Bueno, hermano, me cago en la leche gorrión. Sí, eso se de un andamio. Eh? más ¿Eh? majo, eh, ah. hermano pequeño, pero listo, inteligente y chapeldón gañera, eh. Dios, <laughs> eh, que que a Guernica, vamos. Ya, ya, ah, ya, ya, ya, ya, ya, Bai, ya, ya, ya, Juan Jundak esan du este berarekin hitz ah, egingo. Ja, telefono di berraje, pues pues porque porque no no ve. Nervioso jartzen da. Ba, eh, son manías de parentesko. Ah, eh, bai. parentesco. Hola, mai, eh, no le gusta. Pero bueno, ya me despido yo de él. Chapela, eh, Chapela nada, que ya tengo que Au copia da, eh. Andoni Irbenetako eman diozuelako. Eh, copia, copia, que una leche en la ayer <laughs> el otro día, jota, alduretik etorrita, pasar por Sarauz, coger chapela atrás, me Copia, copia. Menos mal que la gasolina no es copia. Me en la Motorra pistuta da. Ai, bai, borra egipa, Bueno, guapísima. Bueno, guapísimos. Ya estamos, eh? Bai. Beste bat arte, eh? Bueno, eh, baina... Bueno, Juan. <laughs> Agurre.